Hvala i zahvala pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Hvala njemu na uputi. Hvala njemu na, na vjeri, islamu, na Kur'anu, na poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam, na najboljem učitelju i vjerovjesniku uzoru, onome koji je štio i želio svakome dobro, a to dobro je bilo u samo u kelime šahadetu, a to je la ilaha illa Allah, Muhammedu Rasulullah. Donosimo salamat i salam na njega, Muhammeda sallahu alaihi sallam, a zatim Allah uzvišeni nam poručuje u suri Muhammed, o vi koji vjerujete, ako pobunete Allaha i Allah će vas pomoći, i vaše stope na njegovom putu čvrstiti. To jest, kao što smo kadali u prijednom predavanju, ako pobunete Allahu vjeru, Islam, Allah Đelešanu obećava, a onaj kad Allah obećava, on dosljedno obećanje ispunjava. Znači potpuno obećanje ispunjava za razliku njegovih stvorenja koji nekada i obećaju pa iznevjeri, jer nekada nešto se desi. Dok uzvišeni gospodar, on ono što je obećao kroz Kur'an i hadisa Allaho poslanika Muhammeda sallallahu sallam, doista, doista mi nas u svojim životima kao muslimani i muslimanke non stop svaki trenutak spanala vidimo da on gospodar Allah Đelešanuhu doista ispunjava ono što je obećao. Mi ćemo ako boda i večeras s Allahovom dozvolom družiti sa temom o trudbenicima, o onima koji, nus, koji su nas pretikli u dobru, o onima koji nas pozivaju kod dobru, o onima koji su svaki dan, svaku noć uvijek žudjeli i išli, išli samo naprijed. Nisu se osutali, nisu išli nazad, već su samo išli naprijed. Jeli, ko razne iskušenja koje Allah spantala njima podario i dao na ovome kratkom dunjanoškom životu. Prije nego što otvorimo večeras tematiku e, koju sam ja htio da s vama podijelim, a to je tematika jeli, o bratskom prijateljstvu. Kako musliman, e, zbog čega musliman treba da se trudi i muslimanka da doista se okiti kad je brat s bratom muslimanom, da se okiti pravim prijateljstvom. Zbog čega se to deli? Zbog čega Allah je rešavio njegov poslanik sam toliko potenciraju, ali nažalost s druge strane vidimo danas u vremenu krize u raznim, raznim tim jeli, sferama života društvenoga vidimo nažalost da e, da je da ipak nije dovoljno izražena pri, izraženo prijateljstvo i ljubav u ime gospodara svih svjetova. Kao što je bilo jeli, u našim jeli, generacije muslimana od Allahov poslanika Muhammeda ali salama pa do jeli, sve dok su muslimanice držali jeli, Allahove knjige i sunete Allahov poslanika Muhameda sallallahu ve salame. Ono što bi ja htio da večeras podijelim s vama, jeli da e, svaki od nas treba da vidi koliko iskorištava svoje vrijeme, koji je gospodar svih svjetova, kao što je nama svima poznato, kunije se vremeno, vola asrn, tako bi vremena. I pozivam prvo sebe i vas. Evo, mi smo, hvala Allahu, u prošlom predavanju govorili o trudbenicima. Da li smo se mi u prošloj sedmici potrudili, ispravili, popravili svoje stanje? Ili ako bila predavanje, došli, odišli, šta je bilo, ne znam nija. Ili nam nešto treba novo, nešto drugo, ili nam treba, trebaju stvari koji će nam doista prodrmati naše srca. Jesu zabrna. Vidjet ćemo stala prelije primjer Allahu Akbar, jeli, spanala iskoristavanja vremena. Allah Jerišan vas po, poziva i danas je problem u, u vremenu jeli, gdje, gdje, gdje sistem u kojem mi živimo pokušavaju nam kanati noć je za uživanje, a dan za spavanje. Pa ćemo danas vidjeti mnogo birtija, vidjet ćemo danas mnogo nekakvih tamo šetališta i tako dalje i tako dalje, koje noćno rade podani hodaju tu, ja, po tom mjestima samo oni koji idu na posao. Dok opet se ne nesi tamo i Kintija, Alšan, i onda opet uvi razvali sve što ne valja, jel, iznesi. I onda u tom, u tom sistemu koji se nudi, jeli, ma nažalost i muslimane i muslimakama i mi padamo u to. Htjeli, ne htjeli. Prvo, što nismo izabrali istinskog prijatelja. Pa on, evo primjer jedan, našao si nekog prijatelja na Facebooku. On, naravno, jeli, kad je vrijeme sabaha, možda tamo u dva, tri sahata, spava. I spava tam do iza polnije. Kad se promudi, jeli. Hajde. I naravno ti tada, jeli, ne želiš ga uznemiravati pod navodnicima. I on je naravno, jeli, u vaktu, jeli, što ti jel, odiš na jaci, poslije jaci i ti sjedeš pa sa njim se dopisuješ. Ili sestra sa sestrom muslimankom. Do kasnije sati. Allah Jerišanu u poznatoj suri, jeli suri nebe, vijest, kaže Ođe anna neumekum subata, subhanallah. Učinili smo noć odjećom, وَجَعَلْنَا لَيْلَ libasa. Gledaj, a dan, za privraži, a dan smo jeli, za privraživanje učinili. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَ Znači, mi smo da dali da se privrežuje između si. A lej smo dali noć da možete šta? Da se odmarate, da se smirite i da hamdula sutra da se spremite za ono što vas prestoji. Zato Allah, poslanim ga li nam, pokodio je sjelo poslije jacije. Osim u iznijemnim situacijama, pri proučavanju vjeje islama nekog drugoga, pri radu za Allahu vjeru, pri ne znam nija, bolesti teškoj pa trebaš odvesti nekog. Znači, to su ti prioriteti životni, naravno. Gdje čovjek muslima tada narod treba primjeći, pri, priteći ona, jeli, da pomoriš muslimane nekoga drugoga, jel? Na, ne, nema smetnje. Ali u osnovi, Allahov poslanik Ali Salam je iza Jasije preporučavao muslimanima. Hadis poslanik Ali Salama nije volio. Znači, pokuđeno je bilo da posle Jasije se sjeli. Smanalo. Došao vidjeti ovaj, da jedan veliki broj muslimana u tom vremenu, nažalost, sjeli sa monitorom. I naravno, kad majka ustaje, kad babo ustaje, treba na posao, omladina spava. Kad si zadnji put Allaho robe popio kahu sa majkom i ocem izjutra? I onda kaže, svoj brate Arife, nešto nam klima u porodicu. Ne razumiju me oni. Ja rekao, la ilaha illallah, oni neće. Ma nisi im pokazao šta kaže, znači la ilaha illallah. Nemoj, brate, nije se potrudio. Nismo se potrudili, braćo moja. Također parola koja je jeli, kod naroda poznata, kada mora se raditi, pa jeste, mora se raditi, treba se raditi, alhamdulillah. Ali je rešano u stori džuma. Muslimanima kaže, فإذا قودت الصلاة فانتشروا في الأرض يبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون I kad završite namaz, molitvu, kad se obavi, onda se na džumu namazim, onda se po zemlji razinjite i Allahu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite da biste postigli što želite. Subhanallah. Da kako gospodar svih svjetova odgovara na, na, na sve šube, ve sve sumnje, oni koji ne želi da pristupe na ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. <clears throat> Šta je to, braćo moja, prijateljstvo? Jedno od stvari koji se kod nas poznate, jeli? Jeste da, subhanallah, pozdrav Islama, pozdrav dženetlija, jeli, pozdrav selam je došao gospodara svih svjetova, jeli, u džennetu Adem ali sa nam je podušen od Allaha spatala selamom. Ali možemo vidjeti među nama, možemo vidjeti, vidjeti među muslimanima uopšte, kad se kaže, eselamu alaikum, neka je mir na vas, mi ne razumijemo šta to znači, braćo moja. Neka je mir na teme, Allahu robe, i ne uzimam i ne, ne, ne želim tvoj život da se petljam, osim ono što mi ti dozvoliš. I ne petljam se ovdje gdje ne znam, jer ću odgovarati na sunjem danu. U rahmetullahi, neka je rahmet, milost Allahuma na tebe. Subhanallah, pogledajte braćom moje sestri. Svome bratu muslimanu želiš svako dobro. Ali ne sa jezika i srca. Želiš mu iskreno, istinski, radi gospodara svih svjetova, svako dobro. U aberekatu i berekak ti želim da ti Allah podari. Mi ćemo danas vidjeti jednu, nažalost, poražavajuću činjenicu, da i kod muslimana bolje zavist je se proširila. U ovom i onom obliku. Mnogo zavist hara, braćo moje sin sestre. Mnogo hara. Neki dan zove me, čovjek, insan, zapravo jučer, kršćan iz Hrvatske, kaj dobio sam tvoj broj telefona, praviš li ti sihr? Dakle, odmah, znaš ti šta je sihr? Pa kada je pobila mi žena, kaže. Pa eto da mi ti napravi da mi se vrati žena. A ja kao, u čemu ona to radi? Ma kada ima babu, kaže, na je ona to radi, zna, ona se razumije rad. Oko toga, njena baba. Slušaj ti mene, rekao. Ja ti želim svako dobro. Ja, dobro me razumi sada. To što ti tražiš jeste potpuno zlo. Potpuno zlo. Da li ljubav, ja njemu kažem, da li ljubav može biti vještačka? Kaže, ne može. E, ja ti to govorim. Ti hoćeš da se žena vrati ako na tebe ne voli, ma nema tog sira gdje zove da će ona ostati s tobom. Neka će puknuti. I onda mu kaže, ej, hvala ti mnogo. Smanj, trebamo podučavati ljude. I gledajte apsurda, braćo moje sine sestre. Televizija koja nosi imen, jeli, bošnjaka, ne znam nije, islama, hajat. U, po, u, u kasnim satima, nažalost, zbog, zbog love, zbog novca, gatare stavljaju, baze. Zamislite koji je absurd da bošnjake zavode s pravog puta, a da govori Hrvatska. Praću u Hrvatskoj toliko je zastupljeno da zamislite ministarstvo uh, zdravstva. Pod ministarstvo zdravstva imate znači, jedan dio osijek koji je skupio sve takozvane nadri, nadri, nadri, nadri eh? i dobro su titulu, titulu doktora. Jeste država daje, znači pečat verifikuje. Imamo jedno ovdje jutrni doktora, jeli, sihni baza. Koji ima tu titulu od strane Hrvatske države. Žalostno je i da Hayat, naša televizija, jeli, koja je eto, ko bošnjaka, ono slovi kao, zamislite, apsurda. Došla jedna kada ima problem, to je to, ona njoj kaže, hej, znaš što ti uradi, biš ti dobro kaže skini čarap, snijeme noge i stavi na televizor. I onda bit ćeš. Ništa niši, ali jeste subhanallah. Ta osoba ko to uradi, izišla iz dina, izišla iz vjeri. Zato što se pokorila šeitanu, ne Allahu, gospodaru svih svijetu. I zamislite, sada gledam na televiziji, hrvatski televiziji, ne da li jedan, dva, otvorili su čak savjetovalište. Nađi narod savjetovalište. Gdje non stop imaš u tome, jeli, i to se reklamira. Brojevi telefona non stop šibaju, idu. Ja, zbog čega? Samo Dunjaluka. Samo Dunjaluka. Zato je Dunjaluk prokret po hadisu poslanika Islama, osim ono što je hajr, ono što je, što je dobro, što je hamdulillah, što daje hajr. Subhanallah. Zato, braćo i cijene sestre, selam, selam je nešto što, što je veličanstveno, što je uzvišeno, što je dobro, što je hajirli, al daj da ga izgovaramo doista iskreno. Da da ono što znamo, ako ne znamo arapski jezik, daj da naučimo, selam alaikum, da znamo što znači selam alejkum. Ali da, eselamu alaikum, i onda udri tamo po, po ovoj jeloj muslimana. Hajde potvaramo, nekada ugovaramo, nekada ovo, nekada ono, jel, činimo radi. Vidjet ćemo, braćo moje, sjeve sestre u islamu, subhanallah, kako je kod Selefu Salih ovaj dunjalog bio bezvrijedan. I ono što, što želi nas postaći, nakon poslanika Muhammeda ali sanama, jedni od najboljih ljudi ovog umeta, Ebu Bakr i Omer, da im stala smiluje, se stalo obraćao takmičini u dobru. Bukvalno se takmičini, subhanallah, otvoreno. Znači, nema tu šta, No, evo, o, evo, Belkur, znamo da Omer se takmiči sa njim, da ga pretekne u nekom nogu. Znao, subhanallah. I prelijep slučaj, primje, subhanallah, zamislite, braćo moje, Allaho poslanik, ali poziva stavnike Medine, muslimane muslimake, da pomognu da opreme muslimansku vojsku. I danas pozivam, ja prošli predavanje, pozvam muslimane da pomognu davu, je liko dao dinar? Ma nije, subhanallah. Liko nazvao, e, treba nešto, ma nije. O čemu mi pričamo ljudima? Ovjeri u islamu, intansurullah, jensurkum. A pomogne Allah, Allah će vas pomoći, nema nas. Ko ne, mašo, ti dobro radiš, samo naprijed. Gdje si ti Allaho robe? Šta je s nama? Nada otvoreno pričamo, subhano. Nada otvoreno pričamo. I pogledajte, subhano I dolazi Omer, Allahu Ekber, i kaže, odlazi kući i pola i metka, braćo moja. Pola i metka ima Allah, nosi pred poslanikom Hanusa o I kaže, ovo je od mene. I gleda Omer je li prete koju ga je hran. Gleda Omer. Gledaš ti Allah robe s pretekom svom prijatelja. Ma, ali kaže, ma da. Kada je se ona je tamo što dize tegove, kaže, e, kaže, neš koliko sam ja digao, kaže. Šta ti što si digao, čovječ? Boriš li spustiti? Kad te oteža, ti spustiš. A nemoj da spuštaš vjeru. Nemoj da napuštaš vjeru nemoj da ostavljaš vjeru. Jer zato ćeš umovarat. To te gole, nije ispusti, tamo. Nemoj da ih dižeš zbog djevojaka. Zbog toga da bi se pokadao komšinje, gleda me ne biši ića. Kad je Allaha i diže, da bude snažan, mu'min. Kad je poslanik i salam, Kod Allaha je vredniji, bolji, jači vjernik od onoga koji slabiji. Kad islam skušenjaci, je li? Rešnjavajući ovaj početak hadisa Allaho poslanika ili srama, gdje je ta snaga čina? Kad je čina u imanu, u islamu, u učinu Kur'ana, u svim tim oblicima i bareta i na kraju dolazi naravno i snaga tijela. Zašto da ne? Zašto da ne? Allaho poslanika ili srama, zašto nije takično sa Ajšom? Ko će biti brži? Subhanallah. Pa ga, poslanik sami je napun je pretekao, a drugi puta, ha, izgubio od Ajše. E, malo stomak, jel, narastao. Stari se. I gledajte, subhanallah, Ebu Bekr, pored, i kada je pa Omer, pa ja Rasulullah, šta je? Hoćete da obznanim? pa kari preteku, preteku, kari preteku te, evo dakle. Kari, on je donio čitavi metak, sami metak. Ja Allah. Ti želi ga donio, da den, den, par maraka, on tam malo udario farka, ma popravlja. On ma popravlja far. Mora ako ne da popravimo, nema da kažem. E, brate moji, pa što ne sestri. A umet, A zajednica muslimana, ko će je popravljati? Ako neće i muslimani i muslimani. Pa kaže Omer, Rasulullah ali salam, ja Rasulullah, pa šta je ostavio svojoj porodici? Hoće da kaže, neko malo vrati, da ga pretekne. Pa kaže mu poslanik, ovo je u Bekre, Doista, šta si ostavio svojoj porodici? Ostavio sam Allah, njegov poslanika sam. Oni su im dovoljni, Allahu ekbar. Oni su im dovoljni. Mi na ženi građana moramo skucati, ne da kako da plaće struje, voda, ono, ono, a tamo momci skupili se, joj, jes tam lijepo ugrijala malo sunce, pa malo i vrštilja, pa nije problem, neka sinjela, neka druženja. A čekaj, bolo. Kad ćemo shvatiti za vjeru, za islam da damo? Za o, da damo onim ljudima koji rade za Allahom vjeru islam, da usmjene taj novac, jer ga ja ne znam usmjeriti. Jer oni bolje od mene rade, više od mene rade. Kvalitetnije od mene rade. Nema toga, braćo moji sjeni A manje više s druge strane vidimo mnogo kritika. Ma ne valja, ne valja. Čekaj, bala. Čovječe, valjaš li ti? Valjaš li ti? Daj mi reci po čemu si ti doba. Da te vagamo. Bolje je, brate moj, vagaj danas nego sutra škare umirim hata. Vagaj danas. Ima sam muhasebu sa sebom. Danas obračun, samo obračun nego da dođe kad dođeš na sudnji dan i ja i ti, brati i sestri. Spanalo. Pogledajte, spanalo, ne, nevjerovatan primjer, braću moje cijene sestre. Nuh ali selam. Allah Jerushanuhu naziva poglavlju Kur'anu sa, sa, sa, sa tim imenom poslanika ili revisnika ali selam. Nuh ali selam. Kale rabbi inni davtu qavmi lejlen wa nehara. Gospodaru moj, ja je svoj narod pozivao i dan i noć, pozivam i dan i noć, subhanallah. Nuh ali selam. Braćo, dan i noć, Nuh ali selam, koliko je pozivao na 950, braćo O 1050 godina manje. I šta kaže? Obraća se Allah. فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا A kaže, moje pozivanje je uzrokovalo, nisam činio greške u pozivanju, ali je uzrokovalo samo da su još više od mene odlazili. Šta da radim, gospodaru moj? Pola te brige za, za vjeru. Nuh alaih salam. Pola te korenja, nisam ja gospodaru. Nisam ja, ja sam uradio ono što stražio od mene, potpuno. Zamislite, spala misiju Nuh alaih salam. Koliko bi nas htio to da uradi? Da usred pustinje od Allaha Jerešanu nakon što Allah Jerešanu odlučio da će kazniti taj narod. ogromnom, potpunom poplavom, naređujemo da pravi ogromnu lažu, braću moje, svi se upao pustinje, spanalo. Zamislite, zamislite danas, da Allah je rišanu skupini muslimana u Tuzli, jele, ovdje pred, pred, pred Tuzlacima, kada je, e, slušajte mi muslimani, ima da pravi tu i tu i lažu. Ni ona, ni ona ma, mala čamac, ma, lažu čovječe. Ja mislite kakva je bila reakcija naroda. I to je reakcija bila doba Nuh ali sama. Vidimo da li šta radimo? Pustinja. Evo, oni ne da se napije, deva. Nemaju nuda piju. On pravi lažu. Kako pop, kako poplava vodi od tolika Nema šanse. I e, gledajte, oni koji ne kažu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, slični su kao što je Muhammad sallam imao svog sina poziva ga Nuh a.s. nakon što je izgradio lažu, o sinko uđi u lažu. Spasi se. Ali ulazak u lažu, braćo moja, nije 50 maraka. Nije to ulaz za te vrste. Znači, la ilaha illallah, jedan je Allah. Neće. Neće da kaže. Allah moj, šta da radi? gleda svoga sina, napušta je. Kada je ova, otići ja na najveći brd. Otići na Majevicu, jel? Neće na Majevicu, sigurno. Je li Amira? Ja, visoka. E, kada Allah spusti kaže, zahvati sve. Osim one koje Allah izuzme. Nuh alaih salama stavio u lađu. Lut alaih salama rekao, iziđi, ne okriči se. Da tako? I sve ostali poslanike od mislika ali se nam. Kada Allah je šanuvu je odlučio da kazni taj narod, izazeo je one, ha? One koji su bili na istini. Muhammed sa osvrame, ulazeći u Meku, kada onaj koji bude u tu i tu, tu i tu, slobodan je. Nema problema. Pogledajte, primjera Ibrahim ali se nam. Allahu akbar. Koliki je tu trud, braćo moje i sine sestre. Čovjek ne može zamisliti i ne može svačiti sve dok ne postane otac, babo i majka. Ibrahim ali se nam, braćo moja i sine sestre, dobiva naredbu putem sna, objavu, vahnu, da zakonje svoga svina kao kurbanu. Evo, u našim mislima premotajmo sliku. Izaberi smo, izaberi smo jedno dijete, ako ima više djece, i kažeš, e, njega moraš zaklati. Ibrahima mi sada. A polete s druge strane odgoja njegovog sina, koji kaže, babo, učini, uradi, hajde, pokori se gospodaru svih svjetova. Nema ti drugi. Jala Njeršanu, jeli, kao što je poznati slučaj, zamjenjuje, jeli, kurban za pravi kurban, jeli, koji je došao na gospodara svih svjetova. Pravo bratstvo, braćo moje cijene, sestro u islamu, jeste kada doista otvoren muslima, otvoreno musliman i muslimaka budu svome bratu govorili i kazivali. Pogledajte primjera Omera ibn Abdulaziza, da on sam vas mili po jeli, učenjacima petog halife pravednoga. Doista gdje je u njegovoj vaktu vremenu vladavine, jeli, vođenja hilafeta, doista je vladala pravda. Kaže on svome slugi, Nije Jelko svom bratu? Ne. Znači sluga. Čovjek koji je, jeli, služi ga. Kaj mu slušaj me? Mnogi mi narodi dolaze, mnogi ljudi traže ovo ono. Kada vidiš da Omer pogriješi, kada vidiš da Omer prenagli, kada vidiš da Omer nešto učini što nije u redu, kare je uhvati Omera i dobro ga potresi. Reci, Omer je boj sa Laha. Boj sa Laha, Omer. Nemoj to činiti raditi. Znači to je mu'min, to je vjernik. Pravi, pravi brat bratu, prijatelj prijatelju, jeste onda kad kažeš u lice svome bratu muslimanu ono što želiš. Zato ćemo hadis navesti koji je poduži, jer bilježe ga, bilježe ga Buhari, je muslim, od Ebu Sejde, je hudrije, da mu sad nas miluje. Hadis koji je spanala, koji opisuje prelijepo šta je tu prijateljstvo, pa čak prijateljstvo i korist prijateljstva na sudnjem danu. Spane. Kazao Allah u poslanih Anisanama, zatim će biti postavljen most nad džehennemom, imat će se pravo na šefat. Neko upita Allah u poslanih kakav je to most, pa on reče, klizam kao po kiši, znači kad kiša ono padne pa klizam, pun trnja, kuka i bodi, gdje posebno od izražaja dolazi trnje, divlje, malange. Vijesi će preko čuplje proći kao za tren oka, poput munje, brzo, ili kao vjetar, kao ptica, kao jahač da naslone konju. Muslima će biti spašen, a onaj koji bude ukaljao i ne bude slijedio Allaho poslanika, ali sada bit, bit će u, u džehennemu. Kada se vjernici spasti džehennemske vatre, nakon polagana čuna, tako mi onoga čini ruci život. Svako od vas će svesrdno zalagati se za svoga prijatelja, za svoju braću u džehennemu i zauzimati se kod Allaha spantala za njih. Pa će vjernici karati gospodaru, baš oni su zajedno s nama postili, klanjali i hađu obavljali. Vi će i u džehennemu. Pa oni su gospodaru sa nama klanjali, postili, postili, klanjali i hađu obavljali pa će im tada biti rečeno izvedite iz jehennema koga god poznajete. To je šefat. To uzimaj. Pa mnogi će ljude tada izvesti, a jehennemska vatra će već zahvatiti njihove noge do koljena. Oni će reći gospodaru naš, nema više niko od onih koji poznajemo. Sve su izašli, sve smo izvadili pa će im Allah Jeršanu karati, vrate se, vrate se ponovo. I ako nađete nekoga koji ima koliko je trun dobra, to je spola zlatnika, dobra, izvete ga iz džehennema. Pa će se oni opet vratiti do džehennema. I sve oni koji budu imali pola, koliko je pola, jeli, zlatnika, dobra, učinjeno na njaluku, oni će izvesti. Tako da će mnogi ljudi džahenema izvesti, kao što dolazi predanja Allaho poslanih, ali sa nama. Pa će oni kradati gospodaru naš. Nema više nikoga koji uradi koliko je pola zlatnika dobra. Sve smo izveli. Pa će im Allah lješano kradati, vrate se. Vrate se. Izvelite one koji su uradili makar malo dobra pa će oni se vratiti i izvesti mnoge ljude iz Jehennema. Pa će kanati gospodanu, nema više takvih. Nema više takvih, to smo izveli. Pa će mu kanati, vrate se. Ako nađete nekoga da je uradio koliko zr, znači koliko je atom dobra, izvedite ga iz Jehennema. Da će oni, pa će oni pa izvesti mnoge ljude iz Jehennema. Oni će reći, gospodaru naš, nema više oni koji su rale bilo kakvo dobro, nikako nema. Abu Sejid prenosla hadisa i kazao, ako ne vjerujete da sam ja čuvaj hadis, prisjetite se ajeta sure en nisa, gdje kada Allah smatja Allah u bosanskom jeziku, Allah neće učiniti nikome ni trunku nepravde, dobro dijelo on će mnogo stručiti i još od sebe narodu veliku dati. Zatim nastavlja, uzvišeni Allah Đelešanu će kadati, zauzimali su se neneki, vjerovjesnici i vjernici i ostali samo na to da učini onaj koji je najmilostiviji od svih milostivijih. Tada će jednim zahvatom iz džahnema uzeti sve one koji nikada nikakvog dobra nisu činili i staviti ih onako u uglenisane u jednu dženevsku rijeku koja se zove rijeka života. Tada će oni kao sjemenke izlasti na površinu vode Zar niste vidjeli kada je poslanik Ali Salam? Ako su naspan kamene i drveta, okrenite suncu, one su kada budu žute i zelene. A ako su, ako su hladu, one su bijele boje. Pa neko kari, ja Rasulullah, kao da si bio čoban, znači kao da poznaješ tu. I nastavlja poslanik Ali Salam, ne obraću se na to pitanje ovog, jeli, ovog insana, čovjeka, jeli, ashaba, pa kari dalje. Izlazit će kao biseri iz te rijeke života ti koji su ugljenisani u džahennemu, će braćo moja i sestre i sestre izrasti poput bisera. Allah. Na vratovima bit će žigovi koji će ženetlije prepoznati govoreći ovo su Allahovi oslobođenici. Znači bit će žigovi na vratovima koji će ženetlije moći moći prepoznati i govorit će ove je Allah oslobodio. Džahennema. Allah je uveo džennet iako nikakvog dobra nisu radili. Allah će Jerešanu će mi karati, uđite u džennet. Šta god vidite vaše je, oni će karati gospod naš. Name si dao ono što nisi dao nikome. Gospoda će im tada karati, imat ćete kod mene i više od toga. On će reći, a šta to može biti više i bolje od toga? Pa gospoda će im karati, moje zadovoljstvo, nama se više nikada neću, neću rasrditi. Subhanallah. To je prijateljstvo, braćo moje. Prijateljstvo. Iskreno. I jeste, brate, kad vidiš brata muslimana, da griješ, na najljepši način ga posavitu. Jer može i mora će on biti uzrok na sunnjem danu da te on izvede džehennemske vatre. Ili da ti njega izvedeš je. Allahu Mi smo u prošlom predavanju spomenuli dva ashaba Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam Suhejba Rumija da mu se Allah smiluje i Abdullah ibn Umi Mektuma da je se Allah i šano smiluje ćemo uz Allahu pomoć spomenuti na kraju ovog predavanja slučaj jednog ashaba koji je imao u djetinjstvu sličan ili slično djetinjstvo kao što je imao i Suhejb Ar-Rumi nama sa nas mi. A to je da je kao malac, jeli, sa par godina bio u robstvu, to jest bio je ukraden od svojih roditelja, pa su ga prodali na pijaci, bio je rob. To je, jeli, ashab po imenu Zaid ibn Harith, da mu se Allah spinuje. Allahu Resul Muhammed s.a.v. je za jeli, ovoga shaba Zaida kazao tako mi Allaha Zaid ibn Harithe je bio podesan da rukovodi zaista mi je bio najdrži čovjek. Prije nego što uđemo u njegov životopis ukratko jeli da pokušamo objasniti ovaj citat Allahu poslanika Muhammedu s.a.v. vidjet ćemo da shavi poslanika ali nama, braćo moja, manje više svi su se krasile ili imali su ukrase namaza, posta, zekata, hađa i tako dalje i tako dalje. S time da je svaki odna od njih imao nešto što je izraženo kod njega bilo. Pa su jedni bili daje, jedni su bili muđahidi, jedni su bili zahidi, pobožnjaci, drugi su bili učenjaci, I tako. Znači izdržan, oni su bili u svemu tome. Bili kad je žija, idu žija, kad je dava, idu dava, nije problem. Ali su neki koji su bili uspješni, koji su bolje vodili radili. Zato Allah, poslanik ali salam u, u, u predaju, i muslimanima koji dolaze na do sudnjeg dana, preporučuje da vidite kako vide osobine ljudi kad hoćeš nekom dati nešto, neki položaj, neko mjesto i tako dalje i tako dalje. Možeš ti biti dobar u namazu, možeš ti biti dobar i ovdje i ondje, A nisi dobar u nekim stvarima, a petljaš se. A ideš ka tome. A ne želiš s druge strane priznati onima koji imaju tu brisevi kod sebe. I to je problem. I to je problem. Zato Allah u poslani Galesanam je Zaina ibn Haritha kazao da je on podesan da rukovodi. Vidjet ćemo šta je to imao Zaina ibn Harith kao rukovodnic. Kada smo da je Zaina ibn Harith je u osmoj godini života bio je zarobljen, je li, opet od strane majke, tako da su ga odveli na pijacu, u kaz prodali su ga, je li, dovedeni u Meku. Oni, od onih koji su kupili, je li, Zaidan Mihalif, jeste rođak, Hatidje, na Isra Lasmine, žene, je li, Allaho poslanika, ali majke svih vjernika. Kada je došao u Meku, ovaj rođak je rekao Hatiđi, kaže, vidiš ovi mladića, izaberi koji želiš za sebe, da ti služi. Pa Hatiđa išla jedno do drugog, gledala u lice. I prepoznala je kroz Dejna i Harita, jeli osobine, jeli koji krase čovjeka, kao, kao dječaka. Kaže, hoću njega. Tako da je Hatiđa, da je sala smiluje, jeli, uzela, jeli, e, Zidem Haritha da joj služi. Nakon što je Allah poslanik A.S. oženio Hatiđu, da je sada smiluje, ona je htjela da pokloni poslaniku A.S. nešto što, što je izuzetno, što je lijepo, što, što, što je potrebno. Jel? I ona je vidjela da bi dobro bilo da pokloni Zaidan i Haritha, da služi Allahom poslaniku Muhammedu S.A.S. To je prije samo poslanstva. Tako da je Zaidan i Harith, da mu sada smiluje, jeli, pa ovaj, jeli, služio Resula ali salamu. Majka od Zaidova jeli, i babo Haris su danošno tražili, slušali, ču, jeli, vijesti, jeli, da li je iko vidio Zaida. Jer majka nije znala da li je žali i oplakuje ga, je li mrta ili da se nada, živu da će doći neka. Hoće da zna šta se dešava, gdje, gdje je Zaid. Kao što svaka bi majka, jeli, imala tu osobinu i svojstvo prema svome djetetu. Tako da je jedne godine došlo svijetni mjeseci pa je pa su iz plemena, dakle, jeli zemni Harith, došli su, jeli, stonorodnjaci u Meku. I spala u toku Tavafa, vidjeli su mladića zemni Haritha, spala živoga. Čim se vratili, obavijestili su, jeli, roditelje, jeli, i oni su se oma zaputili ka Meki. Kad su došli u Meku, ošli su narodno Allahu poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i kaže mu zamislite prije poslanstva o sine Abdullahom vi ste bliski Bogu vi ste bliski Allahu pomažete slabe i ožalošćene hranite gladne mi smo došli radi sina koji je kotene. tebe doleli smo novac da ga otkupimo pa te molimo slobodi ga da bi sa nama išao u kući trari koliko god hoćeš novca Kada je poslanik Muhammed sa osvrneme, pitao ga je, a ko je vaš sin kol koliko vi želite? Pa oni kažu, to je tvoj dječak koji kod tebe Zaid ibn Harith. Pa kada je Allah poslanik, ja ću vam nešto preporučiti i bolje od toga. Pa Ako pristanite to mamu. Kada je dobro, šta je? Pozvaću vam ga i pitati sa kim više voli. Pa ako izabere vas, neka ide s vama, neće davati ništa od novca. Nema otkupa. A ako izabere mene, da hoće ostati kod mene, ostaje. Haris vidio je li njegov babo Zejda, pa sigurno će pista sin je mu. Jel, sto posto, a neću dati ništa novca. Kad je može, može, pozovite ga. I pa Allah to sam nije sam. Zavisli, prije poslanstva braćom mojim sinom. Poziva Zejda, dođi Zejda. Pa kaže mu poslanik, znaš li ko je ovo? Sredi on, i njegov amiđa Kaab. Pa kaže, to je moj otac Harif i moj amiđa Kaab. Pa kaže, došli su potrebe. Ja ti kaže i nudim, kaže poslanik Rasenom. Dajem ti na volju da slobodno izabereš. Da li da pođeš sa njima ili da ostaneš sa mnom. I zamislite, braćo, uopšte razmišljaš za i Harif. Odmah mu ne to kaže, kaže, ja ostajem s tobom. Ostao se s tobom. Haris njegov babo gleda Subhan. Pa kaže mu, o Zaire, pa zar neće svojim babom i da ideš kući i svojoj majci? Kaže mu Zaid. Ja sam vidio kod ovog čovjeka nešto, do čega ga nikada neću napustiti. Allahu akbar. Gledajte, gledajte našeg uzora, Allahu poslanika ne Prije poslanstva, subhanallah, u džehlu, u džehlu, pogledajte daba, kod nam čovjek razvalio čovječe pokro sve, ne znam nije u džehlu i došao samo pet maraka dao najbolji muslima, ma nije čovjek. Treba dobro da se očisti. Trebaš Allah u robe dobro da se očistiš. To je između teme Allaha, između tvoje Allah i robova. Treba da ispuniš šartove uzdoj čovječe. Najbolji u džahnijetu oni koji su najbolji u islamu, jel ne, naravno u džahnijetu, šta je najbolji u džahnijetu? Nije da spio i da si redio, činio loše stvari. Da si bio vjernik, mu'min. U smislu ostavljanja harama. Nisi glumičio, nisi pio alkohol, nisi ovo, nisi ono. Bio si pošten, pravedan. I samo ti je trebalo još la ilaha ila Allah, muhammu rasulullah. Da uspiješ i na ovom i na ovom svijetu. I spavljala. Pa puštaju, jeli, otac, mamo, jeli, zidu, Allaho poslanik Ali Salama, a odmah ustaje poslanik Ali Salam, hvata ga za ruku i vodi Zeda, Zeda pre Kabu, Bejtullah. I kaže pred svim prisutnim, kaže, ovo je moj sin Zeid. Usvaja ga Allaho poslanik Ali Salama. I od tada Zeda su zvali Zeid ibn Muhammed. Zeid sin Muhammedov. Pogledajte način. Sve dok nije došla objeva, jeli, dok nije došla nubuvet, jeli, olive, jeli, taj poslanik, jeli, jedan poslanik, i dok nije došao ajed, da, da se djeca, to je sami ljudi, jeli, zovu po svojim očevima, zovite i po očevima njihovim. Tako da je Allahov poslanik, jeli, se nam vratio, jeli, Ibn Harith, Zaid ibn Harith, po imenu njegovog oca. Ono što je interesantno i ono što je vrlo varo, braćo moja, jeli, ona, do čega je Allahu poslanik islam opisan, vraćamo na početak ove priče, događaje, slučaje, jeli, i života vidnih halifa, do čega je poslanik islam rekao njemu da je on podlostan, da je dobar za položaja, za voljstvo. Osmi godine po hijri, desio se slučaj da je Allahov poslanik islam poslao, jeli, pismo namjestniku vladaru Basre, pa je Zaid ibn Umair je li bio je iz aslanika Allahu poslanika ali salama da mu nas smiluje išao je ka Basri zarobljen je odveden je u Basru i ubijen to je jedini je li iz aslanika Allahu poslanika ali salama koji je ubijen u toj misiji takve mrste čim je Allahu poslanik sam šuo za tu vijest je li bilo mu teško ništa nije uradio loše Pa ja ti sam pozivam, ti još dobro ono prihvat, ako neš, ne moraš. I Allah u poslanik u Medini, ali se nam poziva muslimane da ustanu i da se odopre, odopru toj nepravdi. Tako da je Allah u poslanik u nam je okupio 3000 muslimana protiv koga? Rimljana, braću kad je okupio jeli 3000 muslimana Allahu poslanik ali sam je za vojskovođu izabrao Zaidna ibn Haritha da mu sam vasmili to toliko ga je volio da li ste Zeid ibn Harith u Mekke kad god bi htio da uđe kod poslanika ali sama kada je Ajša ulazio bez izuma bez dozvole pa jedne prilike niko nikad nije to uradio Allahu poslanik sam kao što je radio sa Zaidom i Harithom bio na putovanju pa je se vratio s puta, došao u Meku i kada je odmah je na vrata i kad je krenuo na vrata, Allah poslan sam vidio da je to zemlji Harid. Spano. Imao je nasad kada je samo od pupka znači dole do, do koljena bio obučen. A gore je bio jeli, bez, bez odjeći u gulem dijelu. Čim je vidio da je zemlji Harid, ustao je Resul Salo Seleme i požurio ka vratima. da bi zagrli od Zeida ibn Haritha. Subhanallah. Toliko ga je cijenio, važavo i volio, braćo moja. I vidjet ćemo iz ovog slučaja sada, ako mogu da, šta je to ljubav i prijateljstvo, prijateljstvo braćo u islamu i svijem sestri. Allah ođe. I Allah u poslani gali sada daje, znači, bajrak, za zastavu islama, bijele boje, Zeidu i Neharithu, da budemo vojsko Eh, Allahu robe, Evo ti zastav, moj sa Laha, budi to što jesi. Budi vjernik, budi onaj koji će voliti ove muslimane ka pomjedi, ka šeharetu i onome što je hajr i na ovom svijetu. I kar je Allah poslanik ali sa nami. Ako pogone je zaid i ako bude ranjen, to jest ako ga izbace iz, kolo, izbace iz bitke, onda na njegovo mjesto dođe Džafer i ne mi palim. Džafer, braćo moja, subhanallah, o tom ćemo ukratko, jeli, kanati. Kada ako pogine i žafer, ili biva ranjen, izbačen, onda dolazi Abdullah i Nerovaha na mjesto njihovi, ovog zadnjeg. Ako kaže i Abdullah i Nerovaha pogine, ili biva ranjen, onda neka muslimani između se izaberu svoga vojskovođe. Ko će biti vojskovođe? Allahu akbar. I pa sam odlazak 3000 muđahida, boraca, iskreni Allahu robova, pravednika, koji odlaze da pravdu nude drugima. Allahu poslanik ga salam je kaže borite se u ime Allaha Đelešanu i na njegovom putu protiv njegovih nepratelja. Nemoj da pljačkate nemoj da palite i nemoj da ubijate djesu, žene i starce. Ne smijete okaljati čast bilo koga, sjeći stabla i palme i nemoj da rušite kuće. Pogledajte ovo, gospodala. Mi danas imamo Alex 5 u Bosni i Hercegovini. Dijeteskog poradoma. Gdje milioni i milioni potrebni mana da bi se kao vratili povratnici na mjesto gdje su prije rata živjeli. Evo, samo da smo, samo da smo prihvatili ovu stvar, to mam, pobili se, dobro. Ali je Allah u poslanika Islama. Ne smiješ to, ne smiješ to, ne smiješ to. Čovječi, ima da vojska izi na Medan sa vojskom drugom. I to je to. I krenuli su, jeli, došli su blizu mjesta koja se zove Mu'ta, Zato se i bitka zove bitka kod Mukte. Zamislite, kralj Rimljana Herakl, zamislite, direktno kreće kao vojskova te vojske, gdje direktno sa njim ide sto hiljada vojnika. A skupa, kako je išao kroz plemena kršćanska, mjesto gdje dolazi do Mute, skupio je još sto hiljada. Vraćao moje sinze. 200.000. Kad podeliš sa 3.000, oko 66 dana šte koliko ljudi na jednom čovjeka ide. Svarno, 66, 67 na jednog čovjeka. Evo sad ovdje kad ti jama, jele, ona onaj dođa se ošteva, 66 ljudi. Koje bi to vola čovječa? Koji je kad jeste ona vidi svjetski prvak u K1, K5, ne znam nije šta. Hajde da ste 66 izmati, pa što ćeš usustit. Nema šanse, jeba. Plate muslimana, subhanallah, koji su znali šta je ima, islam, i koji su trebali Allaha djelišanu pomoć. Dolaze, braćo, noć prije bitke. Ashabi, naravno, izviđače imali. Videli koja je vojska došla, subhanallah. Pa kažu, hajmo i poslati poslanikom islamu, tepešu da, da vidimo šta ćemo. Ili nam nekam pošalje pomoć. Smala, gdje ćemo zakupiti još 197 ljudi, hiljada. 197 hiljada ljudi će. Allah vakim. Ovaj kaže, ne znam, da ne ulazim u ovo što bitku. Da se povučemo, jer znaju ako se povuku, eto ga je rekao Medim. Ko to je toga? To je povlačenje. U islamu ima povlačenje. Jel? A to povlačenje jeste samo da se pripremiš i da, mu je, i da se opet vratiš. Oljača. Jel, shaba usta kaže ono što Allah dadne to je. I sutra dan vraća moj zemlji Harif da mu sada smiluje sa bajrakom dijele boje uspostavlja red, redove, tri hiljade braća. Zamislite, s jedne strane 3000, a druge strane 200.000. Nepregledno braćuna je pustinja. Evo, malo, to, to je, to je ogromno čovjek. Zamislite. I dolazi do, do dobitke. Ha? Zemlji Harit je tak, tako se snažno borio da je subhanallah istoričar kažu da imao na stotine Allah jer ne zna koliko imao je uboda od koplja sabe i tako dalje i tako dalje. I na kraju je pao je li probodnim kopljem i čime to vidio Džafer im nam je pali da je pao Zain na zemlju Džafer uzima bajrak ide daj. Zamislite, braću. Džafer, Ibn Abdul Talib, da mu se Allah smiluje. Allahu akbar. Nosi marak Islama protiv Rimljan, rimskog kralja Herakla. I jedan u tijeku bitke, toku bitke, prilazi rimski, jeli, vojnik, udara sabljom Zeyr ibn Haritha po desnoj ruci, gdje ovdje je, jeli, lakat, i sjeći mu potpuno ruku. Osjeća osjetim ruk, pada dole na zemlju. Ide mi Haris, uzma lijevu ruku Marijaka. Ja, Džafer imam ta. Lijevom rukom. I bori se. Unara, bori se. I ona, op, smila, Allah. Put. Allah mu sta. I lijeva ruka mu pada, braćo moje. Potpuno sičena. I onda šta Džafer radi? Sa podlak ovim dijelom što je ostalo ruki, hvata Marijaka da ne padne. I na, za se je prislanja i drži varjak. I onda taj nevjernik, jeli, gade ga, jeli, sa, sa samljom popola ga sjeći. Popola od glavi pa dole. I Jafer i jednem pali, tamo sam nas minuje, pada na zemlju. Naravno, vidio tam Bula. And then Allah hvata se za bajrak islama. Danas muslimani se raz, razilaze, danas muslimani se kolju u čovječe, danas muslimani izmiju se, svađaju, prepiru i tako dalje, i tako dalje. A umet u takoj krizi da Bog sačuva. Da Bog sačuva. I svi muslimani viću la ilaha illa Muhammed rasulullah. Kako ćete biti la ilaha illa Muhammed rasulullah? Ispravno! Allaho robe! Abdullah i Rullaha uzma varijak islama bori se, ide naprijed i on biva poslije toga ubijen. Pada na zemlju. I umeđu tom, jeli, vreme aktu, muslimani spadala, biraju odmah Halida i Velida, koji nije mnogo prošlo vreme, natko ne primio islam. Vrlo malo. Osma godina po hiđenu. I zamislite taktike. Allah je spadala i dao tu taktiku je li danas je li vojne sile izučavaju je li taktiku Halim Velida i njegove borbe i bitak koje vodi. Sa 3000 muslimana, braćo moja, on je, on je, Allah je dao da je strah ulio u nevidnička srca, da se morali, morali povući na svoj, na svoj, jeli, svoj, svoju zemlju dok je bila granica, jeli, Rimljana. Šta je uradio Halid Veli tada? U jednom trenutku nekom jedne jedne strahe odmora kazao je da muslimani sa desne strane požure jeli sa ovih sa suboka na lijevu stranu. A ovi s jedne strane da požure na desnu stranu. A sredina da ostane. Tako da su uskomišali se. Toliko je se diglo prašine da su rinjali i mislili joj, gledaj kolika vojska dolazi u Sebana. Kad nismo voli tri hiljede, čovječe, gotovi smo tako da su tako da Allah smatala je dao im strah gdje se Rimljani povukli gdje su Rimljani povukli na svoj, na svoj dio tamo Allahu Akbar kaže Esma taj sam nas miluje jer Esma je žena supruga Džafera ili Džaferova kaže ona kad nam dođe Resul sallallahu sallam primijeti na njegovom plemenitom licu žalostan izraz odmah osjeti u sebi neki čud, čudan nemir i strah pa ga nehtude ništa pitati o Džafaru i Nenutalimu ona sposela mi reče dovete, dovete mi Džafarovu djecu Allahu akbar ja njih i kad su oni poznanih kaže, o, svi su potrećali prema poslaniku Ali Salamu, ko će prvi da dođe do Resula Ali Salama. Pa kad je došao, kad su došli pred poslanika Ali Salama, on je prigrlio sve, uza se i milovo je kosu. I kaže, tada je Resul Ali Salam pak plakao. Suze, tukl, suze su tekle. I kaže, Esma, znala sam šta je desno sa Džaferom. Ja upitam o vjerovjesniće, ti si mi kao i otac i majka, zašto plaćeš? Da li si nešto čuo Džaferu i njegova dva prijatelja? Pa kare Allaho poslanika ne sa nam, da, danas su pogledali kao šehidi. Tada veseli osmijeh nestane sa moga lica i sa lica moje djece, jer začuše i majku da plaće i da uziše. Te ostadoše na svome mjestu ukopani i ne shvatajući najbolje što se dešava. Allahov poslanik alaih sallam brišući svoje suze kazao je moj Allahu pobrim se za Džaferovu porodicu pobrim se za Džaferovu djecu. Zatim je Allahu poslanik alaih sallam kazao doista ja vidim već Džafera u džennetu Allahu akbar. Ja vidim Džafera u džennetu, a on lebdi na dva krvlju umrljana krila. Allah nje rešanu je Džaferu dao umjesto ruku koju je izgubio na lavom putu, dao mi braćo krila i sine sestre da leti po džennetu gdje god poželi. Allah, E to je iman, da će moja i sine sestre. Iman muslimana i muslimana. Nakon što je Allahu poslanik Ali Salam posjetio Esmu, očao je pred kuću Zejda ibn Haritha. Pogledajte poslanik Ali Salam. Našao je čerkicu Zejdom. Kako se igra i kako će na mjestu. Pa je poslanik Ali Salam je prigrlio. Jeli? Kada je prenosila stoliko, Allahu poslanik Ali Salam plakao kane da se ču na daleko plać. Pa je upitao ga Sad ibn Ubade šta je to ja Resulullah? Šta je to Allaho poslanić? Od čega plaćeš? Šta se dešava? Šta je s tobom? Pa ti si Allaho poslanić, ali se nam, vjeriš u džernet. Kada je Allaho poslanik, ali se nam, ovo je plać prijatelja za prijatelje. Allahu akbar. Ovo je plać prijatelja za prijatelje. Molim Allah, Jerišanu nas pomogni da nam se smiluje da pogoni stanje muslimana i da ih popravi. Molim Allah, Jerišanu da se popravimo, da budemo veći trudbenici za ovu vjeru islam. Molim Allah, Jerišanu da pogode umet Allahu poslanika Muhammeda sa vseneme. Molim Allah Jelešanu da popravi i da uzaustavi rat u Siriji i ostalim muslimanskim zemljama. Molim Allah Jelešanu da porazi sve one koji su krenuli protiv muslimana i islama. Molim Allah Jelešanu da budemo ranci za vjeru islam, da ostavimo rasprave i da damo svakome mjesto i položaj kojim Allah je smatala podario. Allahume amin. Assalamu alaikum.